və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizə də xilas olmağa çağırıram. Və bugünkü xütbəmizdə qəzəblə bağlı məsələlərə toxunacağıq. Çünki qəzəb bilirsiniz şeytandandır və qəzəblənən insan da çox vaxt böyük günahlara yəni düşə bilər. Və əlbəttə ki, mömin də, müsəlman da çalışıb özünü əsəbdən, yəni qəzəbdən qoruması lazımdır. Allah Teala Qurani-Kərimdə bu haqqda buyurur ki, e, Əl-İmran surəsinin 134-cü ayəsində buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Əllezîne yunfiqûne fis-sarrâi vəd-darrâi vel-kâzimîne gayza vel-âfîne anin-nâs vallahu yuhibbul muhsinin. deyə buyurmaqdadır. Allah təala buyurur ki, müttəqilər, möminlər elə bir kişilərdir ki, elə bir insanlardır ki, onlar həm bolluqda da, həm darlıqda, yəni çətinlikdə də infaq edərlər və qəzəbləndikləri zaman qəzəblərini udarlar və insanların qüsurlarını da bağışlayarlar. Allah ihsan edənləri sevər deyə buyurmaqdadır. Allah təala burada əlbəttə ki, möminin sifətini bəyan edir. Göstərir ki, əlbəttə müsəlman mömin özünü qəzəbdən qoruması lazımdır. Necə bir hədisdə e, İbn Əbu Xatimdən gəlir ki, ə, e, Allah Resulü sallallahu buyurur ki, Allah təala e, buyurur ki, ey Adəm oğlu, əsəbləşdiyin zaman məni xatırla ki, mən də qəzəbləndiyim zaman səni xatırlayım. Yəni qiyamət günündə bütün əməllər ortalığa çıxanda, xətalar, günahlar ortalığa çıxanda, necə ki o peyğəmbərlərin üzərinə ümmət hamısı gedir ki, bəs bizim üçün ə, e, artıq ə, e, şəfaət dilə bütün peyğəmbərlər öz nəfsini qınayır ki, Rəbbimiz çox qəzəblidir. Yəni kim əsəbləşərsə, kim qəzəbləşərsə, ə, e, qəzəblənərsə, yəni əsəbini udarsa, Allah da qiyamətdə deyir, mən də qəzəblənəndə səni xatırlayaram və ə, həlak edənlərin içərisinə səni qatmaram. Necə digər bir hədisdə isə <clears throat> Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu ə, rəvayət edir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm elə buyurur ki, kim qəzəbini tutarsa, Allah da ona qarşı əzabını tutar. Kim dilini tutarsa, saxlayarsa, Allah da onun ayıbını, yəni eybini ə, gizləyər. Kim Allaha özrünü bəyan edərsə, yəni mən ya Rəbbi günahkaram, xətakaram, günahlarımı bağışla özrünü bəyan edərsə, Allah da ondan özrünü qəbul edir. Yəni elə insanlar var da, siz bilirsiniz, deyir namaz qılmasam da, oruc tutmasam da, nə olsun, yeyirəm, içirəm, ancaq mənim heç bir günahım yoxdur. Bu da nəyi göstərir? Günahı böyük olan bir insan heç bir günahı yoxdur. Ancaq mömin ya Rəbbi mən günahkaram deyir və özrün bəyan edir və Allah da ona deyir ki, əlbəttə Allah onu deyir, özrünü qəbul edər. İmam Ahmet rahmetullahi aleyhi Ebu Hureyre'den radıyallahu anhudan e, o da Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve ki e, bilirsiniz mi cesur kişi kimdir? Hamı der ki elbette cesur e, yani güçlü insan yani. Hamını yenen dedi öyle değil. Cesur odur ki gazeblendiği zaman yani nefsine hakim olan, özünü koruyandır. Yine de diğer bir hadiste Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu rivayet edir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelere belə dedi ki e, siz mənə deyin görüm hamınız varislerinizin malını çok mu sevirsiniz? Onlar ya Resulü bizim malımız var. Neden biz yani evlatlarımızın malını çok sevək? Yani öz malımız bize yeterlidir. Ancak Allah Resulü buyurdu ki, hayır siz hamınız varislərinizin malını çok sevirsiniz. Yəni sizin malınız odur ki, e, yəni öncədən xərclədiyiniz, göndərdiyiniz bu sizin malınızdır. Ancaq zaten ölüb getdikdən sonra buraxdığınız mal sizə aid deyil, o varislərinizin malıdır. Onu çox sevirsiniz. Yəni bu nəyi göstərir ki, əlbəttə ki, ə, e, insan nəyi xərcləyirsə, nəyi dünyada ikən göndərirsə, qiyamətdə ona çatacaq odur. Ölüb getdikdən sonra onsuz bıraxdığı ona aid deyil, o başqalarınındır. Sonra Allah Resulü buyurdu ki, siz e, bilirsinizmi ki, Raqub kimdir? Biz dedik ki, Raqub, e, ya Resulullah, yəni evladı olmayan, uşağı olmayandır. Dedi, elə deyil. Raqub odur ki, uşağı olub da, ondan sonra onun üçün bir xeyirli əməl göndərməmiş olsun. Yəni, siz bilirsiniz də, yəni, insan ölüb gedəndən sonra bir salih evlad bıraxıb gedərsə, o evladın etdiyi yaxşı əməl atası üçün yazılar. Yəni Raqub uşaq olmayan deyil, evladı o üçün nəsə xeyir əməl göndərməyəndir. Bəs sağlıq bilirsiniz kimdir? Onlar varı dövləti olmayan, malı olmayan. Dedi sağlıq da o insandır ki, var dövləti olar, sonra onu e, özü üçün yollamaz. Yəni öldükdən sonra onu əldə etməz. O xeyir onun qarşısına çıxmaz. Yaxşı, Bahadır bilirsiniz kimdir? Bahadır da ki, ya Rasulullah bilirsiniz də Bahadır odur ki, yəni güclü insan, hamını yenən, hamıya qalib gələn İndi bahadır odur ki, əlbəttə ki, insan əsəbləşdiyi zaman, qəzəbləndiyi zaman ə, e, nəfsinə qəzəbini udan, yəni hakim olan. Yaxşı, bəs nə etmək lazımdır? Yəni biz əsəbləşdiyimiz zaman ə, e, necə hərəkət etməyimiz lazımdır? Eləsi var ki, mən siqaret çəkirəm, həmən qəzəbim soyuyur. Eləsi var ki, vururam bir qəzəbim soyuyur. Bəs sahabelər necə olublar və bunun yolunu necə bizə göstəriblər? Məsələn, Əbu Zər rəziyallahu anh bir günü özünə aid olan bir e, su yerindən öz minəyini mi yaxud və ya heyvanını suladığı zaman bir neçə kişi aralıdan buna baxırdılar. Dedi, kim gedər Əbuzəlin başından bir topa tük qopardır? Yəni, sataşmaq da, siz indiki devrədə var elə bir şeylər. Birisi deyir, mən edərəm. Və gedir Əbuzəl Ədəllahın başından bir toka, topa tük qopardır. Və Əbuzəl Ədəllah həmən yerə oturur, sonra uzanır. Nədən belə etdin, ya Əbuzəl, dedilər. Dedi ki, mən Allah arasında eşitmişəm ki, E, kim əsəbləşərsə, əsəbləşdiyin yerə otursun. Əgər əsəbi yatarsa, nə gözəl. Yox, yatmazsa, uzansın və yatsın. Mən də ona görə bunu etdim. Digər bir hədisdə isə İmam Əhməd e, rəhməllah rəvayət edir e, ki, Əbu Vail Əs-Sani e, rəvayət edir ki, bizə Ürə bin Muhammedin yanında oturmuşdu, oturduğumuz zaman bir nəfər gəlib onun nəsə qulağına söz deyir, o həmən qəzəblənir. Və qəzəbləndiyi zaman da nə edir? Həmən qaçaraq gedir, dəstəmaz alır və qayıdır. Və deyir ki, mən Allah Rasulundan s.ə.v eşitdim ki, əsəb, qəzəb şeytandandır. Və şeytan da ki, alovdandır. Alovu da su ilə söndürərlər. Ona görə də qəzəbləndiyin zaman nə etmək lazımdır? Həmən dəstəmaz almaq lazımdır. Deməli, çıxış yolu nədə göstərir? Əlbəttə ki, dəstəmaz almaq və <clears throat> oturmaq, uzanmaq, yəni yatmaq ki, insan o qəzəbdən uzaq olsun. Yəni çünki qəzəbin əvvəli dəlilikdir, sonrakı da peşmançılıqdır. Bu hamı yəni başına gəlir və bilir. İbn Abbas radiyallahu anhuma Allah Rasulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, diqqət edin, cənnətə götürəcək əməllər çox çətindir. 3 dəhəndir bu sözü təkrar edir. Diqqət edin, cənnətə götürəcək əməllər çox çətin, ancaq cəhənnəmə <clears throat> aparacaq əməllər çox hasandır. Çox asandır. Xoşbəxt kişi də o kişidir ki, e, özünü fitnədən qoruyandır. Yəni fitnə zaman özünü qoruyan kişi əlbəttə ki, e, xoşbəxt kişidir və udulmuş şeylərin Allaha ən sevimli olanı da ki, e, qəzəbini udan kişidir. Və kim bunu edərsə Allah onun içini, içini imanla doldurar. İman da buna yəni dəlildir. Yəni müttəqlər, imanlı şəxslər əlbəttə ki, Allah üçün qəzəbini udarsa, Allah da onu dəyərləndirər və imanını artırar, içini imanla, imanla doldurar. Əbu Davud isədən gələn bir hədisdə e, Süveyd e, bin Vəhbdən rəvat edir ki, kimin yerini yetirməyə gücü çatdığı halda qəzəbini udarsa, Allah da onu əməniyyət içərisində yaşadar və onun içini imanla doldurar və kim imkanı çatdığı halda gözəl paltarları tərk edərsə, təvazudan dolayı Allah ona şərəf paltarı geyindirər. E, kim də ki Allah rızası üçün təşviq edərsə, insanlara Allah rızası üçün nəyəsə dəvət edirsə, çağırarsa, nəyəsə təşviq edərsə, Allah da ona nə edir? Hökmdarlıq, hökmdarlıq tacı qoyar, yəni başına. Yəni dünyada yox, əlbəttə ki, axirətdə. Yəni bunlar hamısı nəyi göstərir? Allah Taala da deyir ki, əgər insanların qüsurunu bağışlayarsa, yəni möminlər, müttəqilər sadəcə insanları e, pisləmək, yəni pis etməməklə bərabər, yəni insanların e, yəni əziyyət etməməklə bərabər e, özünə zülm edənləri də bağışlayırlar deyə buyurur. Çünki Allah nədir? Allah mühsinləri sevər. O insanlar ki, əlbəttə ki, insanların qüsurlarını bağışlayar, insanlara əziyyət etməz, etməməklə bərabər ya insanları bağışlayarsa, zülm etməzsə Allah Taala həmin insanları sevər. Necə bir hədisdə isə buyurulur ki, üç şey vardır ki, onlar onlar üçün əmin edərəm deyə buyurur. Sadaqa verməklə malı əksilməz. İkincisi qulf, qul bir insan əf edərsə, Allah da onun izzətini artırır. Yəni dərəcəsini artırır. Kim də Allah rızası üçün alçaq könüllü olarsa, yəni təvazı olarsa, Allah da onu əlbəttə ki, neynər, yüksəldər, ucaldar, dəyərləndirər. Yəni, onu göstərir ki, insan təkəbbürlükdən, lovğalıqdan yəni aşağı olmalıdır. Özünü daimi ə, e, aşağı tutması lazımdır. Və İbn Abbas da radiyallahu anhuma buyurur ki, qiyamət günündə Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, qiyamət günündə bir çağırışı, bir münadi e, çağırar. Haradır insanların ə, e, qüsurunu, suçunu bağışlayanlar? Rəbbinizə gəlin və əcrinizi, savabınızı alın. Və hər müsəlman kişi bağışladıqda ve cennete girmeye e, hak kazanar. Görün, elbette bir Müslüman, bir Müslümanı bağışlayarsa, onun taksi günahından geçerse, artık Allah da ona derece verir, hak qazandırar ve onu cənnətə dahil ederler. Ve Abdullah bin Əmr də rəvayət edir ki, Allah Resulü sallallahu buyurur ki, merhamet edin ki, merhamet olunasınız. Yəni, Allah size merhamet etsin. Bağışlayın ki, Allah da bağışlasın. Bağışlanasınız. söz e, sözü dinləyib də, sözü eşidib də özünə sözün təsiri etməyən kişi yazıqlar olsun. Və bilə-bilə günahına da israr edən kişilərə yazıqlar olsun. Yəni bütün bunlar, bütün bu hədislər, bu bütün bu ayələr, hökmlər nədir bizim üçün e, hikmətdən ibarətdir. Şübhəsiz ki, bunun haqqında eşidən də ondan bir nəticə çıxartmaq lazımdır. Özündə nə isə e, o şeydən nə isə götürməsi lazımdır. Və Allah təala da buyurur ki, onlar eee Onlar ki, bir günah işlətdiyi zaman, bir xətəyə düşdüyü zaman, nəfslərinə zülm etdikləri zaman ə, e, həmən ə, e, Allaha xatırlayarlar, Allaha anarlar və həmən günahlarından bağışlaması üçün Allahdan bağışlama dilərlər və tövbə edərlər. Yəni, budur müttəqlərin sifətləri. Allah tələ bizi əsəbdən, qəzəbdən, kindən, küdətdən uzaq eləsin. Allah tələ bizim ə, e, cəmi müsəlman qardaşları yardımcı olsun. Amin və kimin nə çətinliyi varsa Allah asanlığa çıxarsın. Allah məscidimizi, qardaşlarımızı fitnəkardan, fitnə əlindən qorusun. Allah dünyanın hər bir yerində olan müsəlmanlara yardımçı olsun. Və kimi xəstəsə Allah ona şəfa versin. Kimi çətinlik varsa Allah asanlığa çıxarsın. Və öləndə də şəhədə və la ilahə illallah deyə bilənlər etsin. Allah qiyamət günündə bizi bir arada cənnətə bərqərar etsin.